Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbih izmein. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nadam se da se čujemo, braćo moja sestra. Čujemo se, tako? Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima ove prelijepe vjere. Hvala Allahu Tebareke Utala koji je poslao poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sellem koji je došao kao pečat svim poslanicima i došao je kao vama arsalnake illa rahmeta lil alamin a tebe smo poslali kaže uzvišeni Tebareke Utala nikako osim kao milost je tako illa rahmeten lil alamin kao milost svim svijetovima. U ovom ajetu, braćo moja i seste, je Allah te bareke od ta'ala pojasnio nam, eksplicite pojasnio da je poslanik poslan cijelom čovečanstvu. Nije poslan samo jednom dijelu ljudi, nije poslan samo bosancima, nije poslan Arapima, nije poslan samo ovima ili onima, ne naprotiv, nego poslan je cijelom čovečanstvu. Ona arsana ke illa rahmeten ila alemin. Ako je on poslan cijelom čovečanstvu, onda je i obaveza svi oni koji ga prihvatiše za uzor, za vođu, da objave javno, jasno i glasno i bez imalo stida, da on da objave šta narodu cijelom čovečanstvu da je naš poslanik u stvari poslanik cijeloga čovečanstva i da ga šalje jedan jedini Bog a on se zove Allah Tebareke Otala ove tvrdnje su zasnovane na neoborivim dokazima dokaz je Kur'an knjiga kojom Allah Tebareke Otala izaziva izaziva cijelo čovečanstvo izaziva sve mudrace, učenjake, mislioce, teologe, filozofe, da načine samo jedan ajet slično ovome, a oni koji poznaju ljepotu arapskog jezika dobro znaju šta Allah te bareke o ta'ala ovime govori. Prije svega to je Allahov govora, zatim to je jezik koji se ne može i koji je nemoguće promijeniti. To je Allahov govor a, koji je nemoguće izmijeniti. Zašto kažemo nemoguće? Prvo zato što je to naša akida, drugo što uzvišeni kaže nad njim bdit. Nad kim? Nad Kur'anom. Muslimani i svi oni koji prihvate Allahova vjerovjesnika za poslanika su dužni obaveza im je nakon što prihvate, da prihvate sve ono sa čime on dolazi. Obaveza svakoga od nas jeste da shodno svojim mogućnostima, znanju, pojasni ljudi na istinu na najljepši mogući način iz želje da ljudi uđu u džernet iz želje za robovanjem Allahu te bareke o teala. Jer ovo je, braćo moja, osnovna misija Allahova poslanika, ali i salatu wasalam, da ljude izbavi iz robovanja ljudima u robovanje Allahu te bareke o teala. Mnogi u svijetu na bilo koji narod da se pozivali prihvaćaju i prihvataju islam I to priznaju i sami kršćani i ostali, ili tako? Vrlo je lahko primijetiti da toliko napada ima na Allahovu vjeru da je metode skoro pa nemoguće napisati samo jedan tom knjiga šta se sve koristi. Međutim, Allahova tabareke u ta'ala svjetla će biti. Koliko god to bilo kome krivo. Mi, kao što je rekao, ne želimo nikog da vrijeđamo. I nemamo namjeru da vrijeđamo. To nije osobina Allahovi poslanika, alaihimu salatu wasalam. Oni ne vrijeđaju. Ali nismo krivi ako nekog istina povredi. Ova vjera, islam, jedina ispravna vjera, sa dokazima jasnim, o tome upravo i govori. Ona sama poziva sebi, toliko je lijepa i toliko jednostavna, da mi zaista želimo da da je prihvati svi narod. Večeras, braćo moja i sestre, a nadam se još sigurno četiri ili pet predavanja, mi smo ga naslovili sa nazivom poziv kršćanima. Da li je Isus Bog? Ovo je kako važna tema. Ovo je naš način pozivanja i razotkrivanja određenih insinuacija, ali tako, ili promjena koje su se desile tokom vremena sa ostacima vjere svih Allahovih poslanika, jer Islam dolazi uz objašnjenje o svim poslanicima i vjerovjesnicima koji su se pojavljivali. To je jedan od naših nepobitnih dokaza. Zašto, braćo moja? Zato što su svi od jednog Boga. Dva ne mogu biti. I ne može jedan poslanik ili jedan vjerovjesnik imati nekakvu posebnu privilegiju u smislu da Isus može biti Bog, a pravo na to nema Musa. I pravo na to nema Ibrahim ili Lut i tako dalje i tako dalje. Ovo Allahu Tebarek i Otala ne treba. Oni koji obtužuju Boga, ja ću često koristiti, braćo moja, i termin Bog, misleći na Allahu Tebarek i Otala, ali neka ću koristiti uh, jednostavno zato što ga koriste i kršćani, ili tako? Kazi ćemo pojasniti Allahovo ime. Hršćanstvo je religija koja ima veliki broj sljedbenika. Oni pripisuju osnivanje svoje vjere Isusu. Isus Isa, ali sada sr. je u islamu i te kako poštovana ličnost. Islam je, braćo moja i sestra, jedina vjera poslije hršćanstva, je tako, koja propisuje poštovanje Isa ala i salatu wasalam. Ovo poslije kršćanstva ne znači i nužno da ga i oni poštuju, ne, oni mu prepisuju nešto što on nije, a mi ćemo inša ala utala to i dokazati. Prije nego progovorimo o konceptu Boga u kršćanstvu, malo ćemo ukratko ovaj put, objasniti kakav je status Isusa u islamu, nećete mi zamjerovat što ću e, radi slušalca spo, nekada reći Isus, nekada Isa ali salatu wasalam, uglavnom mislimo na Isa ali salatu wasalam. Islam je jedina vjera poslije kršćanstva koja poštovanje Isusa, to jest Isa ali salatu wasalam, stavlja na stepen obaveze. Gledajte, niko ne može biti musliman dok ne povjeruje u Isa ovo poslanstvo. Subhanallah. Onaj ko zanegira da je Isa ali sratu vasalam bio poslanik, taj nije musliman. Makar vjerovao Allaha, tvrdio da je Muhammed sallallahu alaihi sallam njegov robi poslanik, ali ne vjeruje da je Isa ali sratu vasalam bio Allaha poslanik, taj nije musliman. Mi vjerujemo da je on bio jedan od najvećih Allahovi poslanika, da je rođen nadprirodno, bez intervencije biološkog oca. U ovu činjenicu, braćo moja, čak ni mnogi savremeni hrišćani ne vjeruju. Mi vjerujemo da je vraćao mrtvi u život, Allahovom dozvolom. Mi vjerujemo da je vraćao vid slijepima od da je liječio gubavce, Allahovom dozvolom. Neko će postaviti pitanje. Pošto i muslimani i hrišćani vjeruju duboko i poštuju Isusa, gdje je tačka razilaženja? Gdje se to muslimani sa kršćanima? Sa kršćanima razilaze? Glavna razlika je, između muslimana i kršćana se krije u u tome što kršćani insistiraju na Isusovoj božanskoj prirodi. Ako proučite Bibliju, I pogledajte malo, braćo i sestre. Nećete nigdje naći da Isus sebi pripisuje božanske osobine. Nigdje, u cijeloj Bibliji, nema naći ni jedne dvosmislene, nedvosmislene izjave u kojoj kaže ja sam Bog ili obožavajte me. Kako je moguće da se propusti ovako veoma važna stvar, najvažnija stvar u ibadetu? Da on kaže ili da ne kaže ja sam Bog ili obožavajte me. Naprotiv, Biblija je puna izjava koje se pripisuju Isusu, a koje svjedoče nešto sasvim suprotno. Pročitat ću vam neke dijelove, kao na primjer iz Novog Zavjeta. Evanđelje, kako ga oni zovu po Ivanu, 14.28. Kaže Isus, moj otac je veći od mene. Zatim dalje, u istom tom a, zavjetu, po Ivanu 10.29 kaže, Isus, moj otac je veći od svega. Zatim po Mateju, kaže dalje, to što ja uz pomoć duha Božijeg izgunim zle duhove znači da je k vama došlo kraljevstvo Božije. Po Mateju ako ja Božim prstom izgonim zle duhove, znači da je k vama došlo kraljevstvo Božije. Po luki evanđelje. Ja ne mogu sam ništa učiniti. Kako čujem, tako i sudim. A sudim pravedno. Valikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. A sudim pravedno, jer ne radim po svojoj volji, već po volji oca koji me poslao. Vratit ćemo se na četiri dijela nadam se da mi nećete zamirovati što ne citiram svaki put iz, uh, uh, ako sam rekao, na primjer, Novi Zavet, Evanđelje po Ivanu, pa da ne citiram, jel tako, uh, koji su brojevi, jel tako, uglavnom, ali eto, možda bi bilo dobro da sam sebe korigio, jel tako, radi dokaza. Da ne bi neko, uh, možda ko bude slušao od kršćana, da kaže da mi nešto podnećemo. Prvi citat, moj otac je veći od mene, pogledajte ovo, ko je sad veći? Ko je Bog? A ko je Isus? I ko je Otac? Ovdje Isa, ali sve to se nam kaže Isus, Novi Zavjet, Evanđelje po Ivanu 14.28, Moj Otac je veći od mene. Ako je jedan veći, ko je onda manji? Je tako? Moj Otac je veći od mene. Ko je onda manji? Ko je onda Bog? Ako je Bog veći, onda je ovaj drugi manji. Ako ovaj manji Bog došao da kaže da ima veći, onda nije Bog. Zatim, druga stvar, drugi e, dio, Novi Zavet, Evanđelje po Ivanu, moj otac je veći od svega, pogledajte sad. Moj otac je veći od svega, mi kažemo Allah je najveći, no mu ne može niko ništa. Zatim, treći dio, Novi Zavet, Evanđelje po Matiju, 12, 28. Kaže Isus, to što ja uz pomoć duha Božijeg izgonim zle duhove, znači da je k vama došlo hraljevstvo Božije. Gledajte ovo. Znači, evanđelje po Mateju. Kome treba pomoć? Šta kaže ovdje? To što ja uz pomoć duha Božijeg. Kome treba pomoć? Isusu kao Bogu ili Bogu? ili od Boga treba pomoć. On kaže ovdje, to što ja uz pomoć, za kakav je Bog kome treba pomoć. Zato postavljamo pitanje, kome ovdje treba pomoć? Ja bih volio, braćo moja i sestre, zaista Allah molim da nam podali bereketa u ovome. Ja ne želim ovim da nikog provociram. Želim da ljudi razmisle da zaista razmisli i vide. Ovo nije u pitanju patnje jednog dana, u pitanju je vječnost. Oko ovoga, oko širka, sve se vrti. Je tako? Znači, to što ja uz pomoć Duha Božeg, zamislite Boga koji kaže to što ja uz pomoć Duha Božeg, Bog koji treba pomoć. Zatim dalje kaže, ja sam ne mogu ništa učiniti, kako čujem tako i sudim a sudim pravedno jer ne radim po svojoj volji već po volji oca koji me poslao pogledajte kaže ovde ja sam ne mogu ništa učiniti on ne radi po svojoj volji ko? Isus Šta kaže sam ne mogu ništa učiniti zamislite Boga kome treba još neko da bi nešto uradio Zamislite Boga, kome treba nešto ili neko još da bi nešto uradio. Ja sam ne mogu ništa učiniti. Novi zajed, evanđelje po Luki 11.20. Kako čujem, tako i, i sudim. Pogledajte ovo. Znači, on, kako čujem, znači da je sluh, sluhom ograničen. Ko od dvojice slabije čuje? Bog ili Isus? Ako je Isus Bog, onda sam za sebe kaže da slabo čuje, jer kako čuje, tako i sudi. A ono što ne čuje, ne može prisut, a Allah sve čuje. Bog sve čuje, Bog sve zna. I kaže dalje, ja ne radim po svojoj voli. Pitamo, ko od njih dvojice ne radi po svojoj volji. Ako Isus Bog po čijoj volji onda radi? Ako Isus Bog po čijoj volji onda radi? Jer Bog radi samo ono što hoće. I po svojoj volji radi. I Allah neće biti pitan za ono što radi, a mi ćemo biti pitani. Zato se nemojte pitati šta radi Bog. A ovdje kaže, ja ne radim po svojoj volji. Subhanallah. Čitam novi zavijet evanđelje po Luki. Ja ne radim po svojoj volji. Pa dobro, po čijoj volji to radi Isus? Nikada sebi nije pripisivao Isus božansku prirodu. Već je jasno izjavio koja je, koja je njegova misija. On je bio poslan od Boga da upopuni prijašnji jevrijski zakon. Ovo se najbolje vidi iz stava koji se njemu pripisuje po evanđelju, po Matiji. Po Mateju. Znači, čitam dio iz Novog Zavjeta evanđelje po Mateju 5.17.20. 5.17.20. 5.17.20. Kaže, nemojte mišljati da sam došao ukinuti zakon i proroke Ne, ne dođu da ih ukinem, već da ih ostvarim. Jer zaista kažem vama, dok obstoji nebo i zemlja, ni jedna jota, ni jedna kovrčica slova i zakona sigurno neće nestati. A da se sve ne ostvari. Stoga, kogod prekriši jedno od ovih i najmanjih zapovjedi i nauči druge da tako rade, bit će najmanji u kraljevstvu nebeskom. Dok će onaj koji bude vršio i naučavao biti velik u kraljevstvu nebeskom. Ovdje se vidi jasno da je on poslat od, od Boga, da nije Bog. Biblija spominje Isusovu misiju u sljedećim, sljedećim stihovima. Novi zavjet, evanđelje po Ivanu 14.24. A riječ koju ste čuli od mene nije moja, nego oca koji me posla. Ja se doista pitam da li hrišćani uopšte čitaju svoje knjige. Da li uopšte čitaju svoje, svoju literaturu? Riječ koju ste čuli od mene nije moja, nego oca koji me posla. Subhanala, šta kaže, nije moja, nego radim ja jer sam poslan. Zar Bog može poslati samog sebe nekud? Zamislite da Bog kaže sam sebi. Sam sebi govori Bog. Ne ozubila. Idi dole, pa dole im kaži da sam, te ja, da sam sam sebe poslao. Ovo je toliko glupo da je zaista lahko shvatiti, teže objasniti, a lahko shvatiti. Da Bog sam sebe pošalje na zemlju i onda dole ljudima govori da, ga je, da je poslao sam sebe. Možete misliti. A riječ koju ste čuli od mene, kaže dalje u evanđelju, nije moja nego oca koji me poslao. Zamislite Boga, koji sam sebe pošalje na zemlju i dole ljudima govori kako je sam sebe poslao na zemlju da sebe pošalje. Da je posla. Zaista, zaista ovo, ovo nema smisla. Isus je otklonio i najmanje upomisao njegovoj božanskoj prirodi. Čitam stih iz Biblije. Dotiča jedan čovjek i upita ga. Dobri gospoda, treba vam činiti da bi postigao vječni život džennet, jel da? A on mu odgovori, zašto me tako zoveš? Dobročinitelj je samo Bog, jedan, jedini, ako želiš vječan život, poštuj naredbe. Allahu akbar. Allahu akbar. Ovo je iz dijela apostolski. Pogledajte, jasno, da je Isus otkrio u Bibliji stoji i najmanji vid e, pripisivanja sebi nečega božanskog. Ova i još mnogi drugi stihovi poništavaju krišćansku dogmu, da tako, teoriju o Isusovoj božanstvenosti. Za dobijanje nagrade Isus ih je učio da izvršavaju obaveze. Sljedeći biblijski stih potvrđuje islamsko ubjeđenje da je Isus bio Boži poslanik. Ljudi, Izraelci, poslušajte riječi ove. Isus nazarečenim bio je od Boga. Među vama potvrđen silama i čudesima i znacima koje učini Bog preko njega među vama, kao što i sami znate. Ovo je iz dijela apostolskih 2 kroz 22. Znači, u njihovim knjigama stoji da je bio od Boga poslan, potvrđen silama i čudestima i znacima, koje je učinio Bog preko njega, kao što i sami znate. A dobro znaju da Isus nije Bog i ono što je radio, da je to dobio od dozvolu od Boga i pomoć od Boga. Prva zapovjed bila je vjerovanje da je Bog jedan. Uopšte Biblija ne daje potporu kršćanima i e, njimovom vjerovanju u trojstvo. Zaista, braćo i sestre, jedan od pisara pitao Isusa koja je prva i osnovna zapovjed. Isus mu je odgovorio, citirajući riječi Musaove, to je Mojsijeva, tako, u kojima kaže, ovo je citat sa hebrejskog prevedena, čuj Izraele, gospodin, Bog naš je jedini gospodar. Riječ islam znači pokoravanje volju uzvišenog Allaha. Muslimani prihvaćaju Kur'an kao Allahovu objavu posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallamu. Islam uči da je Allah ljudima slao poslanike u svim razdobljima ljudske istorije sa porukom Allahove jednoće i vjerovanja u sudnji dan. Po islamu, jedan od osnovnih dijelova vjere i vjerovanje u sve Božije poslanike, Adema, Noha, Ibrahima, Ishaka, Jakuba, Musa, Isa i tako dalje. Neka Allah omir i spas na sve njih. Najjasnija, najjasnija definicija Boga u islamu je data u četiri ajeta sure Al-Ihlas. To je sura 112 kuranska sura. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lam jelid, valam juled, valam jekul lehu kufuvan ahad. Reci, on je Allah jedan, Allah je utočište svakom. Nije rodio i rođen nije i nikomu rava nije. Gledajte, riječ Asamed je veoma teško prevesti. Može značiti apsolutan. To je pridjev koji može pripadati, jel tako, u gramatiju arabskog jezika samo Allahu. Odnosno, on je jedini koji je vječan i savršen, a sva ostala stvorenja su privremena i ograničena. Drugo značenje je da Allah ne ovisi nijekome, već sva stvorenja ovisi od njega. Ova sura u Kur'anu je kamen temeljac teologije, tako? Rijetko ovo upotrebljavamo, ali eto, kamen temeljac teologije. Teo znači na grčkom bog, a logos proučavati. Za muslimane, četiri ajeta sure Ihlas predstavljaju pro, eh, polaznu tačku za bilo kako proučavanje Boga svaka rasprava sa bilo kime, zato ovo ne vodim, presjeca malo govoru Isusu, pa ćemo nastaviti sa ovom surom. Svaki kandidat i svaki onaj, mi ga zovemo kandidat za božanstvo, mora biti podložen ovom jedinstvenom testu vjerodostojnosti. Sura Ihlas. Pošto su Allahova svojstva spomenuta u suri Ihlas jedinstvena, vrlo lahko možemo prepoznati lažna božanstva, koristeći se ovim principima iz ove sure. Šta Islam kaže o ljudima bogovima? Navešćemo primjer. Jedan iz Indije. Tamo ljudi često zovu ljude bogove. To je zato što u Indiji postoji veliki broj duhovnih učitelja. Mnogi ljudi imaju dosta sljedbenika i van Indije. Islam je strogo protiv obožavanja bilo kojeg ljudskog bića. Da bismo razumjeli islamski stav prema onima koji e, pretenduju božanstvenosti, upoznaćemo je, večeras braćo moja i sestre, pored Isa, ali sestva slava, pored Isusa, jednog od ljudi bogova. Pa ćemo na osnovu ovoga svima odgovoriti, o tako. On se zove Oša Rađniš, on je jedan od mnogih spiritualističkih učitelja iz Indije. Tako u svoju školu napravio je njih zakonski prekšaj u Americi, pa su ga uopšteni protirali. Vratio se u Indiju i napravio komunu, koja je danas poznata kao Oša komuna. Umro je 1990. godine. Njegovi slednici smatraju da je on svemogući Bog, neuzdobila. Ako posjetite Ošo komunu, komunu, tamo ćete vidjeti njegov, možete naći to na internetu, njegov nadobni spomenik na kome piše Ošo razviš, nikad rođen i nikad umro. <laughs> Samo je bio u posjeti planeti Zemlji u periodu između 11. decembra 31. i 19. januara 1931. 1990. godine. Pogledajte ovo. Tako piše na njegovom grobu. Ovog čovjeka koga su smatrali Bogom. Zaboravili su na spomenik napisati, dopisati da mu nije odobrena bila viza za 21 državu u svijetu. Međutim, njegovi slebnici uopšte s time nemaju problema što njihov Bog jer je bio u posjeti zemlje, tako? i nemaju problema s time što njihovom Bogu trebalo dosta viza da obiđe države. Moji dolazi u posjetu zemlji i trebaju mu vize da bi ušao u neke države. Hajde da ovog profila čovjeka koji sebe naziva Bogom, a usput neka čuju i ostali koji nazivaju ljude Bogom, da to E, podvrgnemo, podvr, e, podvrgnemo testu sure iz Kur'ana. Ihlas. Prvi. Reci, on je Allah jedan. Da li je razviš jedan jedini? Ili bilo koji čovjek koji za sebe tvrdi da je Bog? Ne. Postoji veliki broj ljudi koji kao i taj tvrde da su bogovi. Međutim, njegovi šlebenici i dalje smatraju da on jedan jedini. Drugi, Allah je utočište svakom apsolutan i besmrtan. Razliš definitivno nije imao takvu osobinu jer je umro. U ovoj biografiji smo saznali da je bolovao od diabetisa. Onda je tvrdilo se da ga je otrvala Amerika u zatoru. I zamislite da Bog bude otrovan. Nije bio režnišni besmrtan ani vječan. Treći kriterijum, nije rodio i nije rođen. Poznato je da je Rajneš rođen u Jabalpuru, Indiji. Imao oca i majku. Četvrti kriterijum, i niko morala nije. To jest, niko nije kao on. E, obrate pažnju, braće i sestre, ovdje. Onog momenta, kada možete zamisliti Boga, ili ga uporediti sa bilo čime, taj kandidat za Boga definitivno nije Bog. Znači, ako onog momenta pomislite i mislite da možete zamisliti Boga ili ga uporediti sa bilo čime, taj kandidat za Boga definitivno nije Bog. Nemoguće je zamisliti Boži lik. Svi ovi, pa Isus imao je dva oka, dva uha, imao je nos, usta, imaju potrebu, da tako, da jede, da pije, da spava. Onog momenta kad zamislite Boži lik, to što zamišljate definitivno nije, nije Bog. Mi muslimani preferiramo upotrebu riječi Allah i tim imenom zovemo Boga. Umjesto uopćenog imena Bogu, arapska riječ Allah je jedinstvena i nema joj slični. Dok se sa riječju Bog mogu praviti razne gramatičke manipulacije. Ako na riječ Bog dodate nastavke množine, dobit ćete riječ Bogovi. Ali ako ovo pokušate dodati na riječ Allah, nećete uspjeti nikad jer ne postoji množina od riječi Allah. Na riječ Bog možete dodavati i nastavke i za ženski i za muški rod. I dobit ćete boginja, ali tako? Sa riječu Allah ne možete praviti takve manipulacije. Ona ne spada pod gramatičko pravilo dodavanja nastavka za rod i broj. Ispred riječi Bog možete čak dodavati prefikse koji daju sliku o Bogu. Međutim, riječ Allah je jedinstvena, ne mogu joj se dodavati čak ni prefiksi, tako da ne postoji mogućnost zamišljanja slike Allaha tebareke o teara. Zbog svega toga nije muslimani, upotrebljamo riječ Allah umjesto riječi Bog. Mada, kad se obraćamo na muslimanima, da bi govor bio razumljiviji, možemo nekad upotrebljavati riječ Bog, umjesto riječi Allah. Nažalost, danas mnogi od uh, muslimana, konkretno iz vjerskih zajednica, rijetko ćete čuti da kažu Allah, nego samo spominju pod ovim, pod ovim imenom, tako riječ, riječ Bogu. Veliki broj ljudi kaže da ako Bog može sve, što se onda ne može pretvoriti i u lik čovjeka? Da tako? Istina je mi kažemo, da, Bog može sve, pa i to. Međutim, od tada on više ne bi bio Bog. Jer se osobine Boga i čovjeka drastično razlikuju u svim aspektima. Sad ćemo dokazati kolika je apsudna ideja inkarnacije Boga u ljudsku formu samim tim i da li je Isus u stvari Bog? Bog je besmrtan. A čovjek je smrtno biće. Ne postoje ništa što se zove Bog čovjek. To jest besmrtno ljudsko biće. To je besmisleno. Bog nema početak. Ljudska biće. Ne možete imati čovjeka koji ujedno nema početak i ima početak. Ljudska bića imaju kraj. Ne postoji čovjek koji u isto vrijeme ima i nema kraj. Braćo moja, ovo je besmisleno. Bogu ne treba hrana, dok ljudima treba. Kaže uzvišeni Allah, on hrani, a njega niko ne hrani. Bogu ne treba odmor ili spavanje, dok su ljudima odmor i spavanje neophodni. Nema nikakve koristi u obožavanju ljudi. Ne samo da je neprihvatljiva i da mi muslimani ne prihvatamo ideju inkarnacije Boga u ljudski oblik, već je besmisleno obožavati drugo ljudsko biće. Ako bi se Bog pretvorio u lik čovjeka, momentalno bi izgubio sve božanske osobine i prihvatio ljudske. Naprimjer, ako bi neki profesor doživio neku nesreću poslije koje bi izgubio sjećanje zamislite da bi da li bi njihovi studenti njega njegovi studenti njega nastavili slušati ne samo to ako bi Bog preuzeo ljudski lik taj i takav čovjek kasnije ne bi mogao postati Bog jer je poznato da ljudi nemaju moć da postanu Bog zato je obožavanje Boga u ljudskom obliku nelogično i pogrešno i trebao bi se odbaciti svaki oblik takvog obožavanja. I ovo je poruka kršćanima i svim ljudima. To je razlog zbog koga Kur'an govori protiv svih mogućih oblika antropomorfizma, to jest inkarnacija Boga u čovjeka svojstva svemogućeg Boga. Isključuju sve što je loše. Zato što Bog ne čini dijela koja mu ne priliče. Jer je Bog izvor pravde, milosti i istine. Nemoguće je Boga zamisliti kako radi stvari koje mu ne priliče. Ne možemo zamisliti Boga kako laži, kako je nepravedan, kako pravi greške, kako zaboravlja i čini druge stvari koje su odlika ljudski bića. Ako hoće, Bog može biti nepravedan, ali on to nikada neće uraditi. Jer nepravda nije božanski čin. On radi ono, on ne radi, halalite, on ne radi ono što mu ne priliči. Allah, tabarika i tala, o tome kaže u prirodu značenja, Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. sura Nisa 40. ajet. Bog ne zaboravlja, jer zaboravljanje nije božanska osobina. Zaboravljanje je posljedica ljudske nemoći i ograničenosti. Isto tako, Bog nikada ne pravi greške, jer činjenje grešaka nije božanski čin. I on radi samo božanska djela. Stvoritelj je dao upotrebu i upustvo za upotrebu. Ljude obdario razumom i inteligencijom. Mi pronalazimo na dunjalku i proizvode se veliki broj tehničkih pomagala koje su nam potrebne. CD playeri se proizvode u velikim količinama da bi proizvođač i nikad se nije moglo ni čuti da proizvođaš CD playera treba lično postati CD player da bi saznao šta je najbolje za njegov proizvod. Jednostavno, od proizvođača se samo očekuje da napiše upustvo za upotrebu, pošto on najbolje poznaje svoj proizvod. Upustvo za upotrebu daje sve informacije o korištenju CD playera. Šta može, a šta ne može. Uporedimo čovjeka sa mašinom, jer on zaista kompleksno Allahovo stvorenje. Naš gospodar, uzvišeni Allah, nema potrebu doći među nas u ljudskom obliku, da bi znao šta je za nas dobro, a šta loše. Volio bi da mi kršćani na ovo odgovore. Da li smatrate da Isus imao potrebu da siđe u Božijem obliku među nas, da bi saznalo šta je za nas dobro, a šta loše? Ovo je apsurd. Kur'an je upustao za upotrebu koje je namijenjeno svim ljudima. Allah te bareke utala će nas sve pozvati da mu polažemo račun na sudnjemu danu. Zato je sasvim logično da nam on pošalje uputstva za ono što smijemo ili ne smijemo raditi. Allah te bareke utala nije morao lično silaziti na zemlju da bi nam napisao upute po kojima ćemo se vladati tokom prošlih vijekova. On je odabirao ljude iz svakog naroda da dostavi Božju objavu svojim sunarodnacima. Ti ljudi su Božji poštanici i vjerovjesnici. Uprkos apsurda filozofije antropomorfizma, sljedbenici mnogih religija vjeruju u nju i dalje ljude podučavaju tome Zar to nije nepravda prema intelektu koji posjedujemo i prema Allahu, koji nam je dao tu inteligenciju? Međutim, neki ljudi su slijepi, gluvi, uprkos tome što im čula vida i sluha funkcioniraju. Biblija nam šalje sličnu poruku po evanđelju, u evanđelju po Mateju. Novi zavjet 13.13. 13. Zato im govorim u prispodobama, jer otvorenim očima ne vide i otvorenim ušima ne čuju i ne razumiju. Ovo se spominje u Hindu knjigama. Svi ovi citati na učije da su stvari postavljene vrlo jasno, ali neki ipak lutaju. Samo Allahu Tebarake u tala pripadaju najljepša svojstva imena. Svako njegovo ime je jedinstveno i pripada samo njemu. Želio bi ovo razjasniti. Uzmimo za primjer neku poznatu ličnost. Neil Armstrong. Ako neko kaže da je on bio Amerikanac, to je tačno. Ali taj njegov atribut nije jedinstven i nije dovoljan da ga u potpunosti identificira. Također, on je bio astronaut, ali to nije titula koja pripada samo njemu. Da bismo nekog identificirali kao posebnom, moramo mu naći jedinstven znak prepoznavanja. Na primjer, Neil Armstrong je bio prvi čovjek koji je kročio na mjesec. Tako, ako neko upita ko je bio prvi čovjek koji je hodao mjesecom, odgovor je samo jedan, Neil Armstrong analog na tome. Allahova svojstva su jedinstvena. On je stvoritelj svega što postoji. Ako bismo rekli stvoritelj solitera, to nije dovoljan opis. Jer na svijetu ima na milijone ljudi koji su izgradili solitere. Tako da taj atribut nije jedinstven. Svako Allahovo svojstvo ime su jedinstveni i upućuju samo na njega. Na primjer, Ar-Rahman milostivi, Ar-Rahim, samilosni. Al-Hakim, mudri. Uz svaki određeni član koji označava jedinstvenost i superlativ, tako, ako neko kaže Ar-Rahman, to može značiti samo jedno. Uzvišeni Allah. Uzvišeni Allah. Postoji samo jedan Bog i svi ovi atributi se moraju odnositi samo na njega. Potpuno je neprihvatljivo da neko kaže da je Allah stvoritelj nebesa i zemlje, a da je njihov vladar neko drugi. To je absurdno, jer sva Božja svojstva okazuju samo na jednog, jedinog Allaha te bareke o ta'ala. Allaha te bareke o ta'ala. O tome uzvišeni kaže da zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa neka je uzvišen Allah, gospodar svemira od onoga što mu pripisuju. To je bilo, braćo moje sestre, za naše prvo obraćanje i savali sallatu selam mi ćemo iznila i teala nastaviti u sklopu ovoga serijala mi smo vama rekli da ostalo nam iz naše knjige vjerovjesnici, njihovi narodi, pouke, poruke još i ostalo da govorimo i sao, ali salatu selam i mi smo upravo iskoristili ovaj naš zadnji ders iz ovih predavanja, tako zadnji serijal da iskoristili mm, uputimo poziv kršćanima ja se nadam da će braći operatori ovo snimati pa dobro bi bilo da to su inša Allah, a mi ćemo svakako za Allahovu dobrotu bolji pomoć za sljedeći put nastaviti sa ovim, sa ovim predavanjem i kao što sam i rekao na početku, ovo kazivanje o Isusu i sa ovim svetom selam trajaće, trajaće malo duže zbog važnosti i specifičnosti situacije i poziva ljudi, onih koji Isusa uzimaju za Boga i koji ga obožavaju. Allah molim da uputi njih i nas. Allah te barak i molim da nam podari ono što je za nas najbolje i na ovome, a i na onom svijetu. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam oprosti naše grije i stramote pokri. I kao što sam i primijetio najavi iza predavanja, a, slušat ćete uživo jednog od nosača Allahove knjige, a, zaista, zaista braća moja, Allah molim da mu podari da reket i da bude a, hafiz Allahove vjere ta malo knjige i da a, uživamo slušajući Allahov te barke tala govor. Vi znate da je selam selem znao, običavao reći svema sadma, uči ga ti, volim da čujem kad ga ti učiš, pa i mi kažemo našem bratu Šivu Hafiz Orhanu, uči nam Kur'an da te čujemo. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Subhanak, Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta Ilan, wa atubu Bulej, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.